บุ๊กทูยี่สิบหกสวิสสวิสธรรมชาติ นิสร์กสานิธยัตนิสร์กสานิธยัตคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ ตุลาโตมโนราดิสัตอาเฮกา ตุลาโตมโนราดิสโตอาเฮกาคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะตุลาโตปรวัตดิสตาเฮกาตุลาโตปรวัตดิสโตอาเฮกาคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะตุลาเตเขเดดิสตาเฮกาตุลาเตเขเดดิสเตอาเฮกาคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะตุลาตีนดีดิสตาเฮกา तुला ती नदी दिसते आहे का तुला तो पूल दिसतो आहे का तुला तो पूल दिसतो आहे का तुला ते सरोवर दिसते आहे का तुला ते सरोवर दिसत आहे का मला तो पक्षी आवडतो मला तो पक्षी आवडतो ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น मला ते झाड आवडतं मला ते झाड आवडतं ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ मला हा दगड आवडतो मला हा दगड आवडतो ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น मला ते उद्यान आवडतं มาลาเตอุทยานอาวร์ตดิฉันชอบสวนนั้นมาลาติบากาวร์เตมาลาติบากาวร์เตดิฉันชอบดอกไม้นี้มาลาเฮพูลอาวร์ตมาลาพูลอาวร์ตดิฉันว่านั่นมันสวยมาลาเตสุนดรวัตเตมาลาเตสุนดรวัตเต ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ मला ते कुतूहलाचं वाटतं मला ते कुतूहलाचं वाटतं ดิฉันว่านั่นมันงดงาม मला ते मोहक वाटतं मला ते मोहक वाटतं ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด मला ते कुरूप वाटतं मला ते कुरूप वाटतं ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ मला ते कंटाळवाण वाटतं मला ते कंटाळवाण वाटतं ดิฉันว่านั่นมันแย่ मला ते भयानक वाटतं मला ते भयानक वाटतं